skrifte van die brief aan al die jode in die 127 provincies van koning Aas verros gestuur om hulle heil en voorspoed toe te wens. Die briewe het hulle beveel om die dag van die Pirum op die vastgestelde tijd te hou, soos hy, die jood moordig, en koningin Esther dit vir hulle bepaal het, en soos hulle en hulle nakomelinge hulle daartoe verbind het. Daar was ook voorskrifte oor hoe hulle moes vast en na God om hulp moes roep. Dit was op Esterse bevel dat die voorschriften voor hierdie pyramdoe vastgesteld is. Dit is toe in een boek opgeschreven.